Эсвэл аа. Тэгээ олон хүмүүс надаас асуудаг сүнс байдаг уу? Тий. Сүнс байдаг те. Сүнс байдаг уу? Сүнснээс юу нэ айдаг хүмүүс тэгэж ярьдаг. Сүнснээс сүнснээс ингээ айдаг гэж. Сүнс байдаг уу гэж асуудаг. Сүнс мэтэж байдаг штэ те. Харин Есүс өөрөө тэгэж өнөөдөр хэлсэн байна. Над шиг яс мах байдаггүй шүү. Тий. Тийм учраас би тгий айгаарэ гэж <laughs> би яримэр байна. Яг гэвэл сүнс нь сүнс нь ерөнхийдөө бид нараа бодож байгаа ингээ мөө сүнс гэж ярих юм уу? Тинаар байна. Хүнд шууд ямар ч нөлөө өгж болохгүй л дээ. Ягаад гэвэл яс мах байдаггүй учраас. Тэг үүнээс айлсан хүмүүсээр тий. Эсвэл үнд итгэсэн итгэсэн хүнээр аа дамжуулаад ямар ямар нэг нөлөө өгөх боломж байгаа л да. Харин үнээс тий 예수님 이래 우리고 гэдэг хамгаалжаага. Гэвэл нөлөө авах шаардлагагүй. Үүнийгээ та нар мэдж байгаарай. Тий. Өнөөдөр шавнар ч бас ингээ яасан чинь сүнснээс айсан тийм ээ. Энэ нар сүнснээс юу найдаг байсан байх уу? Тийм учраас Есүсийг хараад сүнс үзэгтэй хэмээн бодчихэ гэж байгаа. Тий. Үнээс болохоор эдний дотор юу төрсөн юм бол эргэлзээ төрсөн бай. Хараад 예수씩 хараад тийм ээ. Оо энэ нэрэ жинхэн манай эзэн Есүс мөн үү? Энэ хүн мөн үү? Тий. Янз янз имерхүү юм бодсон байх уу? Үүнтэй адил бид нар ч бас Есүсийг харахаар а нэр байнга бидний эзэн Есүс минь яг ингэж харддаг. Та нар ямар вэ? Мэдээж энд би цагаалмай байгаа л да. Харин таньс цагаалмайгаас гадна ерөн сэтгэлийн дотор Есүсийн тухай бодоод түнд цай бирахаар эзэн минь тий та түүсдүүлдэр тийм учраас та надад тий түүс туслах боломжтой шүү. Яа ингэж цай бирдэг юм уу эсвэл нэрэ Есүс байна уу? Энэ эргэлзээ юус төртөггүй. Нэрэ Есүс надад туслах чадвар тийм үү? Эрх хүч байна уу? Есүс нэрэ үнэхээр тийм ээ амилсан билүү? Бурханы хүү гэж мөн үү? Надад дотроо туслахаар тийм ээ. Төсөлдөг үү? Бид нар завьрахаар иймэрхүү эргэлзээ заримдаа төрдөг. Заримдаа биш байх уу? Ихвчлэн төрдөг тий. Ялангуяа нэрэ үнэхээр өөрийнхөө хувьд чин сэтгэлээс түнд завирсан мөртлөө ерөөсөө намайг сонсохгүй юмэд санагдахаар Есүс нэрэ байна уу? Энэ эргэлзээ төр тэ эргэлзээ тэгээ. Захалмай хараад, тэнгэрийг өгөөд хараад тэгэж 자비라хэн бишиг гомдол гаргах юм агадгүй тий. Энэ эргэлзээ юунаас ирд юм блэ? Сая 쉐브나르바스 тий түүний өмнө байсан Есүс яг баригдсан үеэр 쉐브나른 бүгдээрээ цогтсон тий. Нэгийг л нөөцээр ингээ дагаад явсан л доо. Юу хаан хүүхэд байсан юм чинь тэг залуу хүүхэд байсан юм чинь тэр юу хаан тэгэж дагаа явсан. Бусад нь тий цогтсон байна. Өөрийнхөө зүгээс Есүстэй харилцаа нэг ясч нэг удаа тасарсан байна. Тийм учраас дараа дахин дахиад Есүс өөрийнх өөрөх өөртөө ингэж ирээд түүнтэй уулзахаар дотроос эргэлзээ төрөх нь тий мэдээж. Бид нарт бас бодцгоё тийм ээ. Есүсийг хараад түн цайбирахаар миний дотроос ямар ч эргэлзээ төрөхгүй гэхээр нь эсвэл ямар нэг эргэлзээтэй болоод түүнийг харахаар би өөрөө түүнээс хэрхэн хол байх уу гэдгийг өөрөө харах хэрэгтэй байна. Энэ бүх зүйлийг харилцаа. Тий. Э, ихвчлэн бас энд цэгэх бас байдаг. Байгаа. Та нар надаас илүү сайн мэдэх магадгүй тий. Ерөн хүүхдүүд нь тий хүүхд байхдаа цэгийн хайрыг хангалттай авсан бол том болоод энэ хайр гэдэг нь ямар утгатай вэ? Цинхэн өчр утга нь юу вэ гэдгийг сайн ойлгодог. Мөн эцэгийн хоорондоо харилцаа. Яг хайрын харилцаа багасаа ингэж харсан бол том болоод а ихнэр нөхрийн хоорондоо энэ хайр юу вэ? Эрэгтэй мэгтэйгийн хоорондоо энэ хайрын хайрын харилцаа гэж ярих юм уу? Энэ яг юу вэ гэдгийг зөв ойлгодог. Ивчлэн тий. 100% биш л дээ тий. Тэгээ эсрэг тал бүр буруу гэж ярих юм биш ээ. Битгий буруугаар ойлгоорой. Харин багаса юу тийм ээ? Яг хайрыг хангалттай амсч үзсэн үү? эцэгээс ах дүүнараас анд нүхтөөс тэгэхээр эцэгээс хангалттай энэ хайрыг амсч үдсэн хүүхэд нь ах дүүнаар тэц гэсэн чинь зөв харилцаатай зөв хайр хоорондоо хуайлцаад явдаг. Дараа анд нүхттэй найз найзуудтай ч бас зөв тийм ээ харилцаатай явах нь их боломжтой байна. Тэгээд Ингээд хайр гэдэг нь жинхэнэ хайр гэдэг нь ямар утгатай вэ? Яг гэдгийг тодорхой ойлгоод явхдаа тий үүнийгээ хуайл захарж бас илүү боломжтой юм шиг санагдаж байна. Харин мэдгүй үнэн юм уу үгүй ихвчлэн эцэгчүүд нь чинь битгий наадын шиг амьдэр хааж. Үүнийгээ үгэрж бас ярина. Сэтгэлээр бас тэгж боддог. Санаа санаагаар цаашдаа чи надад шиг амьдарч болохгүй шүү. Тийм учраас сайн сурах ёстой. Чи надад шиг амьдарч болохгүй шүү. Тийм учраас ингээх ёстой. Надад шиг гэхээр энэ надад шиг юу вэ? Ятуу байдлын тухай ярьж байна уу? Зүв ихнэрээ сонгоод чадаагүй байсан өөрийнхөө буруухийн тухай ярьж байна уу? сайн сураагүй учраас мэрэгж тодорхой мэрэгжлтэй болоод ингээд явж чадахгүй өөрийнхөө байдлын тухай ярьж байна. Чүп надад шиг гэдэг нь ямар утгатай вэ? Юу нэг хвчлэн цээх нь хүүхдэд чи надад шиг битгий амьдраж ярьд. Ингэхээр хүүхдийн хувьд цээхийн амьдрал юу болох вэ? Буруу болж байгаа. Дагах шаардлагагүй болж байна. Түүний үгэнд орох хэрэггүй юм шиг болж байна. Тэгэхээр зүв хайрч ба сурах боломж байхгүй. Эцэгхийн эцэгхийн хувьд яг тотрын хүүхдэд үжүүлэх ёстой тэрийг ерөөсөө сурах боломж байхгүй болж дээ. Ийм бүх юмны тухай яагаад ирж байгаа юм бэ гэвэл Тэнгэр бүрх хааны хайрыг оолгох түүнтэй түүнтэй ярилцах та эргэлзээгүйгээр түүний түүнтэй ярилцах түүнийг харах энэ харилцаа юунаас ирэх ихвчлэн ойлгох уламжтай юм бэ гэдгийг манай хүмүүст одоо ингэ ярьж байна. Тэнгэр бүр хаан тэ зүв ярихийн тул түүний хайрыг зүв олгохын тул яг иргэн тойронд байгаа хүмүүсийг хараарэ гэсэн утгатай байна. Одоо би зүв хайрлцтай байна уу миний хацууд байгаа хүмүүстэй. Гэр бүлтэйгээ анд нөхдөдтэйгээ яг миний хацууд хамт ажилладаг хүмүүстэй ямар хайрлцтай юм бэ? 비 디든 이특이두고 일길제고 이게르 디든이 하르두고 운이게 터트라 하라 호이트 비나는 보르캉 대 예릴차 호이트 츠바스 일길제 두르고 이게르 예릭 볼럼슈 테베나 예수스 요게 찌르뚜에 나드식 비티겜드라르기 수노 오구 다나르 접성 요기승 зовлон эдэлж надад шиг. Тэгээ надад шиг гурав дахь өдрөө үхэхсээс амилж тийм ээ. Надад шиг Ерүсалимаас эхлээд бүх үндэстэнд түүний нэр миний нэрээр нүглийн уучлалын төлөх гэмшил тухаглах дах тухай хэрхэн бичигдсэнийг харцгаа гэж өөрийнхөө үүрээд явсан захалмай голохгүйгээр хайхгүйгээр над шиг амьдраарэ гэж тушааж байна. Түүнд ямар түхэн байсан тий. Бурханы Тэнгэр бурхан Тэнгэр бурханы элз элз элзнараар ингээд дамжуулаад Тэнгэр бурхан тушаасан тэр зүйлийг таны хүслээр биелэгдэх бүр тухай гэж тодорхой илэрхийлсэн түүний эх Мария байсан. дотроо эргэлзээтэй байсан энэ миний нөгөө тэр сүйдэлсэн энэ охин надаар биш ээ. Ямар нэг хүнээр хүүхдтэй болсныг болсон юмч бодсон мөртлөө үүнээс нөгөө эмэгтэй тий асуудал гарахгүйгээр чимээгүйгээр салахаар хийсэн зүв санаатай гэж хэрмүү. Зүв шудрахтай аав байсан. Тэгээ Есүс бас өөрөө тийм баян хүн биш байсан чинь тэнаэр нь гэр бүлтэй бүх гэр бүл хамтран хоорондоо хайр гэдэг нь юу вэ гэдгийг бие биендээ үжилсэн байна. Тийм учраас Есүс тий Тэнгэр бурханы багасаа тий бурхан байсан мөртлөө түүнтэй хамт амьдрсэн хүний хайр байхгүй байсан бол Есүс тиймэрхүү цанг чанараар явсан байх уу гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл бурхан мөртлөө хүний нөхцөл дээр тодорхой хамт байдаг. Анханаас Тэнгэр бүрхэн тэгэж Есүсийг илгээсэн байна. Тэгвэл тахяд би ярьж байна манайха. Тэнгэр бүрханы хайр юу вэ? Есүс үүнхээр надад хайртай юу? Надад тусалдаг уу? Иймэрхүү эргэлзээ төрсөн бол би өөрөө эргэл миний иргэн тойронд байгаа хүмүүстэй, миний гэрэлтэйгээ, нанд анд нөхдөд ямар харилцаатай юм бэ гэдгийг хараарай. Би зүв харилцаа, зүв харилцаагаар хүмүүстэй тий хуваалцдаг юм уу гэдгийг харахаар Бурхан надад хэрхэн хайртай юм бэ гэдгийг илүү ойлгох тийм боломжтой болно. Тэгэхээр чи надад шиг битгий амьдраарэ. Чи нам битгий намайг дагаа. Им биш Тийм ээ, хичүү байсан мөртлөө тийм ээ, энэ амьдрал дээр надтай хамт явъя гэж бие биендээ өөрөх тийм боломжтой болно. Өөрийнхөө амьдрал голох гэж нү. Аа, миний амьдрал угаасаа муу байна тий. Фадер хоо хаяа тийж ярьдаг тий. Их их ярьдаг заяа. <laughs> Харин өөрийнхөө амьдралыг яг тийм ээ би одоо хичээ хичээж амьдрч байна. Бурханы охин өнөөдөр тэр ихлэн Забил дээр байсан. Хүү охин болгосонд талраач байна гэсэн. Ийм байдлаараа би амьдарч байна гэдгийг үжүүлэхээр үнэхээр өөрийнхөө амьдрал үн цэнтэй болсон шүү. Би тгийг голоор голоорой өөрийнхөө амьдрал. Тэгэхээр Бурханыг харахаар Есүсээс түнээс хүйс би одоо миний амьдрал 100 хүн хичүү байдалтай байгаа мөрдлөө хичүү нөхцөл дээр байгаа мөрдлөө Үүнийгээ үгүйсэхгүйгээр тий. Өөрийгөө өөрийнхөө үгүйс үгүйс үгүйсгэх ёстой гэж ярьж байгаа тий. Харин би одоо энэ эсрэг удахаараа ярьж байгаа биш. Би түүний хүү охин мөн байна гэдгийг өөрөө мэдээд үүн үүнээс өөрийнхөө амьдрал хэрхэн үнцэнтэй юм бэ гэдгийг мэдрээд үүнийгээ би биендээ эргийн тойронд байгаа хүмүүс дотрээ үжүүлээд тэгэж амьдраарэ гэж би өнөөдөр хандж байна. Бурханы хайр түүнийг харахаар эргэлзээ төрөх үед бид нарыг юу харах хүстэй гэдгийг дахиад тийм ээ бүр анханасаа шинээр ойлгох хүстэй байна.